بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tunapokutana tena katika nasaha nyingine e, tunapokutana kukumbushana mawili matatu kuhusiana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhan na kama tunavyojua ndugu zangu tupo katika kumi la misho la mwezi huu wa Ramadhan na vile vile tuko katika kutafuta usiku ambao ni wenye cheo ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza kuweza kufanya hivyo kwa sababu atakayejaliwa kuwa katika ibada usiku huo atakuwa na makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika thawabu na usiku huu ni usiku wa Lailatul Qadr na sababu ya kuitwa jina hili e, moja katika sababu ni kuwa lianna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha al-arzaq wal-ajala wa hawadith al-aami kulliha ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku huu anafanya ile takdir sanawi mufassal Allah shapanga kila kitu lakini katika usiku huu ndo yale yote ambayo kwamba yatatokea mwaka mzima yana yanapangiliwa kwa kwa kwa uwazi zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala asema fiha yufraqu kullu amrin hakim hii ni aya katika uh, eh, suratul dukhan aya 4 eh, na Allah subhanahu wa ta'ala anaita usiku huu ni kuwa usiku ambao ni mubarak usiku wenye baraka chungu nzima ni usiku ambao wengi katika malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala ushuka ni usiku ambao ni usiku wa amani salamun hiya hatta matla'il fajr kwa hivyo usiku huu alivotuhimiza mtume sallallahu alayhi wasallam anafaa kujibidisha na kukithirisha Muislamu kufanya ibada na ibada ambazo kwamba Muislamu anafaa kufanya ni kujitahidi katika kusimama usiku kwa sababu ya swala kujitahidi kufanya adhkar kwa wingi kujitahidi kufanya istighfar kwa wingi na vile vile kujitahidi kufanya dua kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallama alihimiza watu kufanya dua hasa kuthirisha kusema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah wewe ni afu wewe ni Mungu wa kusamehe na wape Ninapenda kusamehea basi nisamehe madhambi zangu. Na mtu anaposamehewa madhambi madhambi zake basi bila shaka atafungukiwa maishani kwa sababu madhambi ndio sababu ya dhiki nyingi na shida nyingi ambazo kwamba tuwapitia maishani. Madhambi ndio sababu ya mambo yetu kufungika na mambo yetu kutokuwa na ufanisi. Lakini lau mtu akajikaribisha kwa Allah, akajibidisha katika tauba, akajibidisha kusoma maneno haya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa basi mambo yake mengine yote yatakuwa mepesi na atafungukiwa maisha bila shaka kwa hivyo hindo ndio dua ambayo mslamu anafaa kukithirisha kusema eh, katika usiku huu. Jambo lingine ambalo kwamba ningependa kutonabahisha ni kuwa tuona leo katika group mbalimbali watu wanasambaziana eh, messages za kuonyesha the odd eh, nights katika mwezi huu wa, wa, wa au katika kumi hili la mwisho la Ramadhan. Ya kuwa odd nights ni hizi tunawekewa specific dates tarehe tarehe 20 tarehe 20 na kadha au tarehe 5 eh, tarehe saba tunawekewa katika mwezi huu wa Ramadhan naam ni jambo nzuri ndugu zetu wanafanya kwa sababu ni usiku ambao au ni usiku ambazo kwamba mtume alisema taharru lailatal qadri fil witri min al ashr al awakhir hadithi katika sahih bukhari mtume alisema tuitafute katika odd nights katika kumi la misho la Ramadhan lakini ukweli ni kuwa kuna uwezekano wa lailatul qadr kupatikana hata katika katika even nights ile usiku wa 22 usiku wa 24 na kadhalika e, kama anavyosema anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabarak wa taala katika hadithi ambayo mtume anasema tuitafute katika litasi'atin tabqa lisabi'atin tabqa likhamisatin tabqa lithalathatin tabqa asema tuitafuta katika usiku wa tisa kabla ramadhani kuisha usiku wa saba kabla ramadhani kuisha usiku wa tano usiku wa tatu Sheikh al-Islam rahimahullahu tabarak wa taala asema hii tafasiriwa kuwa usiku wa tasi'atin tabqa ni laila 24 usiku wa 24 na inayofuata ni usiku wa 20 20 yani tasiatin tabqa ni usiku wa 22 na sabiatin tabqa ni usiku wa 24 wa hakadha na anasema hivi ndivyo alivyofasiri Abu Sa'id al-Khudri rahimahu radiyallahu anhu hadithihi na asema Sheikh al-Islam wa hakadha aqama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi ash-shahri Asema na ndivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi mwezi mzima na hasa katika kumi la misho lote Mtume alikuwa akijitahidi. Kwa hivyo si sawa Muislamu asubiri tu ule usiku ambaye yeye adhania ni wa moja au usiku ambaye anadhania ni wa tatu au usiku wa 27 akajitahidi katika usiku hizi za uh, za odd nights na akaghaflika na hizi usiku zingine na huenda Lailatul Qadr ikawa katika usiku hizi ndio maana Sheikh ulislam asema rahimahullah wa idha kana al-amru hakadha fayanbaghi an yataharraha al-mu'minu fi al-ashr al-awakhir jami'iha na ikiwa hali ni hii ya kuwa lailatul qadr yaweza kuwa katika usiku wowote katika usiku wa kumi la misho ingawa katika odd nights kuna possibility zaidi katika usiku wa 27 kuna possibility zaidi lakini muislamu anafaa kujibidisha kwa sababu Lailatul Qadr kila mwaka huwa katika usiku tofauti mwaka huu unaweza kuwa ni usiku wa 21 mwaka ma, mwaka iliyopita labda ilikuwa katika usiku wa 24 wa hakadha Allahu aalam kwa hivyo muislamu anafaa kujitahidi katika usiku zote hizi zilizobakia katika mwezi wa Ramadhan nasema ibn al-Qayyim rahimahullahu tabarak wa taala Asema lao mimi ningaliambiwa ya kuwa Lailatul Qadr ni katika usiku mmoja usiku mmoja tu katika usiku za mwaka mzima. yani mwaka mzima usiku zake Lailatul Qadr inapatikana usiku mmoja ambao hatujui usiku gani kwa mfano. Anasema yeye angesimama na ajitahidi katika ibada mwaka mzima ili kutafuta usiku huo mmoja hasa uliza asema na je Mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah ameturahisishia ya kuwa ni katika kumi la misho la Ramadhan siku kumi peke yake bwana Muislamu asijibidishe hata dada zetu ambazo kwamba na udhuru hawawezi wakaswali una fursa nyingine za kufanya adhkar fanya istighfar kwa wingi fanya dua kwa wingi usilale tu kwa sababu uko na udhuru ya kutoswali la kuna ibada zingine nyingi hasa katika adhkar ambazo kwamba tuweze tukafanya na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfik ya kuweza kufaidika na usiku huu wa cheo na atujalie ni min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh